Yosh Cultura. massa massa massa Maço Cultura. massa massa Maço Cultura. massa Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Então. Dobrodošli u još jedno izdanje Kulturaljke. Večeras smo za vas pripremili podosta toga, pa mislim da je u redu da krenemo. Prvo što večeras imamo u Kulturaljci jest brisak. U Rijeci se prošlog tjedna održao Međunarodni festival autora i sajam knjiga Vrisak. Organiziran u više od 50 susreta publike sa 150 autora i autorica, ovaj festival iz godine u godinu nastavlja oživljavati književnu scenu. Priču o Vrisku donosi nam Mateja Krmpotić koncipiran u nekoliko programskih cjelina uz zabavni, glazbeni te program za djecu, Brisak se bavi pjesništvom i publicistikom, ali i nastavlja suradnju sa EPK Rijeka 2020. Zanimljiv se susret tako dogodio na jednom od Vriskovih događanja, a to je EPK na Vrisku gdje su se našli autori koji sudjeluju u projektu Lungomare, odnosno autorske bure. Riječ je o 15 autora i autorica koji su na zadanim rezidencijama dobili zadatak da napišu kratku priču za koju će ih inspirirati ljepote i posebnosti kraja u kojemu borave. Na razgovoru koji je moderirala spisateljica Željka horvat Čeč, sastali su se Dorta Jagić, Robert Perišić, Tea Tulić i Enver Krivac. Dorta Jagić boravi u Voloskom, malom turističkom mjestu nedaleko od Opatije gdje je upoznala mnogo zanimljivih ljudi koji ju inspiriraju za djelo. Jako mi je zanimljivo da gotovo svakog dana, od kad sam u Voloskom, poznam E, nekog starijeg slikara ili slikaricu i nekako kao da oni sami dolazi meni, ja ne moram ništa ni reći, to je već postao neki obrazac koji postaje komičan. Najsimpatičnija priča do sada mi je to kako sam neplanirano došla u prostorije Doma za starije. Naime, tamo me otpratila 90-godišnjakinja, vrlo vitalna, duhovita. Šta je bilo jako zanimljivo? Bilo je zanimljivo to da sam otkrila pravi dragulj e, u tim zidinama. Na prvom katu doma za starije živi E, e, vrlo neobično biće čija je e, umirovljenička soba prepuna fantastičnih sklika, skulptura. Gospođa Leticija je naime otkrila tek sa 80 godina svoj talent koji je zaista neupitan za likovnost, a sad joj je 90 i vjerojatno još se nada svjetskoj karijeri. <laughs> No, hoće li njena kratka priča posegnuti za motivima likovne umjetnosti? Naravno, ja sam već odlučila da, da priča je došla stvarno meni. Na nekim laganim, lakim nogama dotrčala je do mene u obliku te stare, starice Bosike koja me zaustavila E, na cesti i kako se tako, evo kako je počelo, tako se nastalo, vjerujem da je to idealna ovaj, priča za mene, eto. Zanimljiva priča kuha se i iz Crikvenice gdje boravi Robert Perišić kojega je fascinirala činjenica da u Crikveničkoj gradskoj knjižnici živi crni mačak po mom mišljenju jedan onako civilizacijski, a i kulturni mali fenomen da Mačak živi u knjižnici i osoblje se o njemu brine, ali mislim on stvarno tamo živi, on je vikend nam tamo i tako dalje. Jeste li već uopće počeli pisati? Ne, zapravo imam neke ideje o tome. S obzirom da postoji u Dramlju jedna jama u kojoj su tokom par miliona godina upadale razne razne životinje s obzirom da je ta ova jama služila, mislim nije služila, nego ispala je kao prirodna klopka za razne razne životine u jako, jako dugom periodu. Onda su arheološki, biološki nalazi takvi da su unutra nađeni mnogi e, ostaci od e, špirskog glava Onda sam mislio e, u toj ovoj prozi koja bi bila donekle zapravo esistička, povezati taj duh e, špiskog glava, ali ne u smislu neke metafizike i, i, misterije, nego osvještavanje recimo nas e, o tome šta je bilo prije nas na ovom području, ali općenito na zemlji, od tog špiskog glava do ovog mačka u knjižnici u ne, Perišić ovim opisom nije zašao u fikciju. Dramska špilja je pravi paleontološki dragulj toga kraja. Jednako zanimljivo, ali i malo mirnije, svoju je rezidenciju provela Tea Tulić na Malom Lošinju, bez životinja, ali i bez previše dodira s ljudima. Da, ja se šalim zapravo da mi je jedini kontakt e, bio i da mi se neko obratio na otoku je bila ta žena iz kioska koja je pitala koja je već skužila da ja dolazim na kiosk tako i pozdravljala me i zlato moje i dobar dan i to, dok me jedan dan je pitala kao je li što ti radiš ovdje, ja obično ne kažem to ljudima da ja pišem, <laughs> nešto drugo kažem, ali ovaj put sam rekla, rekla sam evo pišem. A ona je odgovorila meni na to, pa dobro, neko treba i pisati. <laughs> To, to, to je bio jedan fantastičan <laughs> moment. I ja sam rekla, dobro, da, to je to, ja sam tu da pišem. I zaista sam to, to shvatila kao jednu jako lijepu privilegiju zapravo da ti neko kaže ajde evo odi sad mjesec dana tu budi boravi, sve ti je pokriveno, a tvoj je zadatak da pišeš. Zadana je forma kratke priče i to bez iznimke, no kako se naša Teja snašla u okvirima forme? E pa da, ja sam malo e, fluidna s formom i to što ja pišem i objavljam uvijek e, kada se kritika i čitatelji osvrću na moje tekstove i kažu to je nešto hibridno između poezije i proze, može se to nazvati kraćim proznim zapisima, crticama i tako. Nisam bila zadovoljna s tom idejom da moram napisati kratku priču. Onda sam ja žicala da ako, ako može biti esej, jer me nešto to vuklo da, da bi bilo super da možda napišem kakav esej. Ipak je super ta ideja da bude forma kratke priče, pošto onda to malo nagoni pisca da ode u fikciju, odnosno da rekreira, da ponovno stvori taj jedan te isti prostor. A to to se događalo u mojoj priči, vjerujem da će se i u njihovima. To će biti zanimljivo za čit. Formom je relativno zadovoljan i Enver Krivac koji u svakom slučaju ima daleko najzanimljiviju rezidenciju, mjesto Zebar, u kojemu nema stanovnika. Enver je rođeni Goranin pa smo mislili da mu je mjesto bilo poznato, no... Pa nisam ni ja znao dok <laughs> ovaj, e, nisam išao pogledati točno gdje je to, jer to je toponim koji se stvarno rijetko, e, rijetko sreće. Zebar je e, jedan vrlo zanimljiv, prekrasan prirodni lokal kvalitet koji se nalazi taman evo, na pola puta između e, Triblja i Liča u Gorskom kotelu. Budući da rezidencija nije gotova, pretpostavljam da ni priča nije gotova. Međutim, sigurna sam da već razmišljaš u nekome smjeru. Ima li ta priča možda nekakav okvir ili barem nekakvu ideju o čemu bi pisao? ne, za, stvarno evo baš nije nikakva mistika niti ništa. Ovaj, jednom sam e, bio gore u toj službenoj posjeti. Ne, zaista nemam, ovaj, nemam još ni sve podatke. Mhm. Fokus je na, na endemskim biljkama i ih zaista ima mnogo. Na to tom području i ljudi jako malo znaju o tome. Mislim da moram još dosta toga saznati, pa ću onda tek vidjeti što, što, što bi od toga moglo nastati. Ne bi volio da to bude čisto neko nabranje, znaš, mhm. nego da panta je da se, da se kroz nekakvu fikciju ispriča priča o tom lokalitetu, Jasne. ali opet, znaš, ne možeš biti ni previše na prvu, pa da, tako da ne znam, još uvijek malo žonglira. Dok Enver Krivac žonglira među endemskim biljkama zebra, znamo čiji je rukopis već gotov, ali i ne samo to, nego i na policama VBZ-ovih trgovina. Marina Šurpuhlovski dobitnica je VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman. U sklopu Vriska izdavačka kuća VBZ na svečanoj je dodjeli u Riječkoj guvernerovoj palači predstavila finaliste, a potom i pobjednicu. Autorica je nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 100.000 kuna, a roman naziva Divljakuša Marine Šurpuhlovski neće biti predstavljena samo u Hrvatskoj, već i na međunarodnoj sceni. O čemu nam Divljakuša govori? Oslobađanju žene od, od nekakvih okova majke društva. Dakle, kako se žena može osloboditi neke predožbe svijeta kakva bi ona trebala biti. U odnosu naravno sa muškarcem. Nakon dodjele nagrade autorica nije skrivala zadovoljstvo. Ja sam napisala evo sad već 20 knjiga. Ovo mi je prva nagrada za književnost. Dobila sam jednu prije dvije godine za eseju. I sad evo u rijeci. Naslov romana je Divljakuša. Drago mi je da je konačno taj moj 60-godišnji rad ovako, dobio ovako jednu vrijednu i važnu nagradu, koja je čak i novčana. Uz jak pjesnički program na ovogodišnjem Vrisku posebna se pozornost posvetila izvrsnim domaćim i stranim publicističkim knjigama koje su u posljednjih šest mjeseci objavljene u Hrvatskoj, a riječka je publika prisustvovala i predstavljanju dvaju svjetskih povijesnih bestsellera. Nema sumnje da Vrisak iz godine u godinu opravdava svoju popularnost, a autorice i autorite, svi ljubitelji književnosti, neizmjerno su zahvalni na održavanju i oživljavanju književne scene nije književni vrisak jedini koji se mogao čuti proteklog tjedna. Vrištale su čak dvije kolone ljudi u subotu na Korzu. Jedni su hodali za život, a drugi za slobodu. Mislimo da pojmove ne treba dodatno pojašnjavati nikome tko je barem jedan put od tada upalio radio ili televiziju, a koji hod je imao veći odaziv, vjerojatno nikada nećemo ni saznati. Subota je ujedno bila i zadnji dan održavanja festivala Queer i fest feminističke kulture Smokva. Drugo izdanje pod parolom po unos i predrasude proširilo se izvan Hrvatske uz mnoge strane goste. S jednom od njih razgovarala je naša Dora Vojnović. Dobro večer, dragi slušatelji. Danas je s nama Karolina iz Poljske. Dobro večer, Karolina. Dobro večer. Evo, možeš mi ti reći svoje prezime e, da ja, da ja, ga ja ne izgovorim krivo. <laughs> Zovem se Karolina Vjenskević. Hvala. E, ti si e, aktivistica i za ženska prava, jesam u pravu? Ili je to malo šira priča. Mislim da e, je preuska, mhm. e, da to je više nego ženska prava, mm -hmm. da se bavim ravnopravnostom i sam feministkinja, ali široko se bavim tim stvarima i isto uključujem u svoj aktivnostima više stvari, prava LGBT osoba, ali isto različite neravnopravnosti koje trebamo uključiti u feminističkoj mhm. borbi. Ajmo za početak e, razjasniti našim slušateljima kako to da jedna Poljakinja priča hrvatski. <laughs> E, to je jedna luda Poljakinja koja je jako zalubljena u u regiji i odlučila je da nauči jezik, da može razgovarati s, ljudima u regiji u, njihovom jeziku. Da to mi, meni je bilo jako važno i počela sam učiti brzo je išlo i nadam mhm. se da, da sad je bolje i bolje. je, <laughs> ja sam oduševljena moram reći. A u Rijeci prvi puta, je tako? Da, u Rijeci sam prvi put, nije moj prvi put u Hrvatskoj, naravno, Putujem puno u Zagreb. E, bila sam na obali prije 11 godina i kao turistica mhm. e, napravila sam ove stvari, ali nikada nije, nisam bila u Rijeci, jako mi se sviđa i drago mi je. A sada si tu zbog Smokve, tako zbog festivala. Koja je tvoja uloga na festivalu? U kojim programima sudjeluješ? Bila sam pozvana da e, sudjelujem u tribini na kojoj smo pričali o različitim stvarima koje su povezane s pravima žena i pravima LGBT osoba, strategijama na oko toga i situacije e, situacija u našim zemljama. Ja sam pričala malo što se događa u Polskoj i kako izgleda borba za ravnopravnost. A kako izgleda ta borba? Što radite i koliko ima uspjeha? E, ja se bavim pravom na pobačaj i to je moja e, glavna stvar koja kao, koju radim kao e, aktivistica, ali isto radim u udruzi za LGBT osobe i, još jednu kao pravnica u udruzi koja se bavi pravima trans osoba. Mhm i to je to. Ali je široka priča što se <laughs> događa jer nije baš dobro u Polskoj što se tiče e, seksualnih i reproduktivnih prava, rekla bih. I mogu pričati o tome jako dugo, e, samo ne znam što, što vas najviše zanima. pa evo, ajmo krenuti od zakona mhm. poljskog za pobačaj koji kaže da je on dopušten u, ako sam u pravu, samo tri slučaja. Da, imamo zabranu pobačaju uglavnom jer znamo da 96% pobačaja se dešava kad je neželjena trudnoća i se m, mm, događa u, u ranoj dobi trudnoće samo zbog toga da osoba koja je trudna ne želi biti trudna i da želi prekinuti trudnoću i kod nas ovo je zabranjeno, ne možeš to napraviti. Mhm. Samo e, možeš teoretički imati pobačaj kad e, je nešto, kad se nešto krivo dešava sa fetusom, neka malformacija, neka bolest koja, koja ne može biti mhm. zlječena. Mhm. I e, druga stvar je kad je trudnoća posljedica kaznenog dijela silovanje i, mm i trzecia I treća, jest trudność je opasna za, za zdravlje i żywot trudne žene. E, kad je nešto treba ju spasiti od ova <laughs> trudnoća mhm. To, su, to je sve. Ali to jest to samo teoretički. pristup mm pobačaja jer zbog priziva savjesti zbog toga da ilegalan pobačaj se nalazi u kaznenom zakonu i da e, liječnik ili različite osobe koje pomagaju e, mogu biti kazneni zbog, zbog toga. Ovo uzrokuje na pristup legalnog pobačaja i to se jako teško, jako teško imati pobačaj. A kako onda žene dolaze do načina E, za napraviti pobačaj, postoji li nekako crno tržište ili putuju van zemlje? Jako dugo, prva stvar je bilo da imali smo jako veliko črno e, tržište na kojim e, u kojem liječnici koji srećom znali kako to napraviti, ali samo u privatnim ordinacijama puno to je koštao i nikada nije bio sigurno zbog toga da bio je velik rizik za njih da oni to, na, da oni to mhm. rade E, i nisu htjeli biti povezani s time. Samo su to napravili, dobili su novac i onda su uvijek rekli pa ne znaš me, ne znaš moj broj mobitela, nikada nisi me vidjela, neću ti pomoći, e, pomoći e, kad se nešto dogada, zaboravi da si me ikad vidjela. Onda ovo se promijenilo jer cijena putowania u inozemstwo i cijena pobačaja u inozemstvu, na, na primjeru u Slovačkoj ili u Njemačkoj, je slična. E, ponekad ista, ponekad ne, to košta manje nego u Polskoj. Samo da je za žene koje mogu putovati. I ima još jedną mogućnost koja je e, sve češće Mm, se događa i mislim da to je dobro jer je najjeftinija, je sigurna i je, i najbolje u tom smislu da je, da je dostupna. I to je pobačaj kod kuće koji je napravljen pilulama za pobačaj, koje možemo naručiti iz um, udruga e, u inozemstvu. Mhm. Uglavnom um, ove udruge koje su najpopularnije e, su registrirane u Nizozemskoj i tam moguće da ideš na, na website, na, na, na web stranicu i e, imaš konsultaciju sa liječnikom i onda možeš donirati mm, novac, to je, to je donacija, to nije kao... Aha. Mhm. I, i dobijesz e, pilule koje dolaze kod tebe i možeš napraviti pilul, e, pobačaj pilulama samo za sebe. A ako se, ako te pilule nekako budu otkrivene, ajmo strane policije, je li to ilegalno i kažnjivo ili? E, nije kažnjivo, jer e, u svakom slučaju što god žena napravi sa svojom trudnoćom nije kažnjeno. Aha. Mislim da ovaj zakon nije zato da bi ne bilo črnog tržista ili dali by nie było ile, da ne bi bilo samo da to je uzrokuje na atmosferu, eh, na pristup legalnog pobaczaja i na szutniu, eh, na, eh, na sram, da to je sve da mi šutimo, da, da mi smo pune, pune straha, da ne možemo pričati z nikom o tome, da uvijek smo ugrožene da, da netko, netko će, će saznati i da nešto reci i, i da ne znam policija će doći i <laughs> takve stvari i mislim da bio je na neki način to je uspješno da, da mi se bojimo pričati o svojem iskustvu E, s, u javnosti to ne, pričamo o tome, to je jako teško, ali da ne pričamo o tome e, s našim sestrama, našim um, prijateljicama, da, da samo da ponekad osobe ne znaju, da znaju nekoga koji je imao pobačaj, a činjenica je da jedna od tri je ima pobačaj u svojem <laughs> životu. Hvala ti, došli smo do kraja prvog bloka. E, vrijeme je za tvoju glazbenu želju. U koju pjesmu si odabrala? E, <laughs> bilo je malo teško e, ali e, ja obožavam balkansku glazbu i jedan od mojih omiljenih bendova je Bajaga Instruktori i Plavi Safir je jedna od mojih omiljenih pjesama. Dragi slušatelji, ponovo smo u studiju, s nama je Karolina. Evo da te pitam, koliko je danas teško biti aktivistica? To jest, e, kakve osjećaje to pobuđuju u tebi? Čula sam da si na panelu pričala o nekakvoj frustraciji cijelom situacijom. Ja, e, da, to je tako da, da ja sam malo frustrirana e, zbog toga da mi smo s mojim kolegicama, ja sam u ovoj grupi koja se zove e, Abortion Dream Team. E, na polskom bi bio aborcyjny Dream Team. E, jer mi smo se nalazili, našle skupa četiri osobe koje znaju najviše <laughs> o pobačaju iz različitih smjer, rekla bi. Da mhm. ja sam pravnica isto i, i, bavim se pravnim stvarima povezanim sa, s pobačajem 8 godina. E, i e, jedna od nas je jako, jako veliko iskustvo sa i stranicą na kojem to pomaže i, i žene pričaju sa sobą i su, podržavaju se u tom iskustvu. E, i mamy już jedną feminističku aktywistkę, która koja se bavi ovim jezikom i ovim strategijama kako pričati i mi to sve odlučili smo da mi smo kao Dream Team da imamo ovaj cijelo svo potrebno da, znanje da. i četvrta od nas živi u, u Nizozemskoj i isto bavi se pomaganjem i šalje pilule isto jer je direktorica Women Help Women ove udruge koja koja šalje pilule, ali bavi se isto međunarodnom advokasi i, i, i, tim stvarima. I mi smo kao, odlučili smo da, da trebamo napraviti nešto drugo. Da To već traje 25 godina, ona što je zabrana po ban, naša, nije moja, ali <laughs> u Polskoj Da. No. I nikada nismo razgovarali u, u, u, javnosti, u javnom prostoru, nismo nikada pričali o iskustvu pobačaja, o, um, o pravanjem iskustvu i o pobačaju. Samo pričamo o, pravima žena, o reproduktivnim pravima, o, o fetusu, status, kaj je status fetusa, da li ima pravo ili nema, da li je osoba ili ne, zašto ne i takve stvari. E, I nikada nismo e, imali prostor za pričanje o, o iskustvu, da žene koje su imale pobačaj da pričaju kako to izgleda. I u nekom trenutku e, počela se priča o tome da, to je uvijek teška odluka, da to je uvijek traumatično, da ne želimo da da, da, da postoji pobačaj, da treba biti da, e, da treba smanjiti broj pobačaja, ne znam što to znači, <laughs> da, mm, da naravno da trebamo se boriti za kontracepciju, da to je važnije, a pobačaj jest kao zadnja stvar koju možeš napraviti kad ništa više nije radio i takve stvari koje su e, za mene ova poruka daje pobačaj nešto loše. da kad nemaš nikakvog drugog rješenja možeš napraviti pobačaj. I nama to se ne sviđa. Mislimo da je pobačaj rješenje problema neželjene trudnoće i da nitko ne treba se ispričivati što je napravio. I mislim da u našem pro-choice pokretu postoji puno stigmatizacije. I mi smo, eh, i da je isto, druga stvar je da pričamo s političarama, s ljudima koji nas ne slušaju i uvijek i, imamo ovu defensivnu poziciju jer um, takozvana opozicija koja se zove anti-choice ili pro-life, mislim da to nije u redu da mi ih zovemo pro-life, ali tako to postoji, mislim da oni nisu pro-life, E, da, da nas ataki uvijek je kochają jako napad zresztą što mi želimo, da mi želimo da svi imaju pobačaj i takve stvari, da mi smo u defensivnoj poziciji u, ko, u odgovaramo na ove pitanja, da li je pobačaj e, ubojstwo da, i ove glupe stvari o kojim ne, ne smijemo pričati više. Že sad je vrijeme da pričamo o, o iskustvu pobačaja, kako to izgleda E, i da ne pričamo e, da to isto nije pobačaj politička <laughs> deklaracija, da to je samo iskustvo koje imamo. Nije tako da reci mi da li si imala pobačaj, ja ću ti reći za koga glasaš, da koliko imaš novca, da si završila studiranje i takve stvari. Da to, to nema veze, to nas kao, mi smo povezane tom iskustvom. Nije E, da mi smo e, feministice, feministkinje ili da, e, da glasamo na ne znam, levicu ili takve stvari, mhm. da to, to nije tako. I, I odlučila smo isto da kad pričamo o tome na takav način da da, da želimo smanjiti broj pobačaja ili je pobačaj uvijek teška odluka i pričamo tamo negdje gdje nitko ne sluša, ali oko sebe imamo osobe koje ne žele to čuti. koje e, su napravile pobačaj i to je ok. I one žele slušati i čuti e, m, z solidarnosti s njima. Da mi to znamo, da mi to <laughs> akceptiramo, da za nas to je ok. Da su imale e, svoje iskustvo, svoje vlastito iskustvo i da, da pričamo o tome. Da ne pričamo da su postoje neke žene negdje tamo, ne, ne znamo gdje, koje su napravile pobačaj, a mi sad tu u Varšavi E, se, se borimo za, <laughs> za pravo na pobačaj da, on, da bi one imale ovaj, ovo, ovo pravo na izbor. To nema smisla jer mi smo ove žene, mi smo, se borimo za sebe jer mi imamo to iskustvo, jedna od tri od nas ima i mi smo odlučili da trebamo pričati s tim osobama i trebamo tretirati pobačaj kao normalnu stvar i onda možemo nešto promijeniti što se tiče zakona. Tako je naš Aha, a da te pitam još, e, spomenula si dvije suprotstavljene strane pro-life i pro-choice. E, što misliš, zašto je u, na ovoj pro-life e, strani isto jako puno žena? Ne misle li one da su na taj način njihova prava isto ugrožena? Ja mislim da, da postoje žene koje koji ne bi napravile pobačaj. Zbog različitih stvari e, nisam ili mislim da ne bi to nikada radile, mislim da to nije moguće da, to znamo, ali da, misle, da vjeruju da ne bi to napravile. A druga stvar je da, da možda su bile u situaciji u kojoj su trebalo odlučiti da li napraviti pobačaj ili ne i odlučile su da neću. I mhm. da sad vjeruju da to je bila najbolja stvar, da ne možeš to raditi. E, I isto ovaj razlog za, odluku da, da neću e, pobaciti je da ne dajem sama sebi pravo da mogu odlučiti. To meni je problematično je da, moja odluka uzrokuje na, na tome što to će biti u zakonu. Da kad ja sam odlučila ili ja mislim da je to je nešto loše, da treba biti u zakonu, da svi misle da to je mhm. nešto loše. Hvala ti puno Karolina za ovaj intervju. Došli smo do kraja. Evo ja ti želim sreću u toj vašoj takozvanoj borbi, <laughs> da se nešto promijeni, da žene dobiju tu mogućnost izbora koji bi, koji bi stvarno trebale imati. Hvala ti lijepo. uz jako lijepu poruku koju je rekla naša Dora, došli smo do kraja još jednog, do kraja još jedne kulturaljke. Još kulture. Masu. mas Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.